Tak čo? Aký je? Trochu smutný, Trochu tajomný. Klasický príklad excentrického západského bohača. Oh, sounds good, sounds good. Je pekný? Na svoje vek vyzerá teda neskutočne dobre. Predpokladám, že má zase na hlas. To sa musí priťahovať. Jasné. Celý život prahnem po dobre vyzerajúcich chlapoch. Bolo by nemožné sa do neho po dvoch dňoch nezamilovať. Ty, štetka. Hm. Má niekoho? Nie. Ale kedy si mal? Je taký strátený. Trka čudný. Takže len teba? Ty a on, on ty, jeho sexy slúžka. Asi Áno, áno, asistent, asistuješ mu, no, prepáč, zabudol som, asistentka. Ja len chcem vedieť, čo robí moja žena v práci. Ja myslím, že je to normálne. Tak sa so mnou nerozprávali. Akože ako? Ježiš Kriste, že moja žena kurva, ja ale ty si moja žena. No? Dúfam, že si to tam nezabudla. Jasné, ale hovoril si o mne ako o svojej žene a no. preto som tak vysoko držala vzduch, tak si ma stiskala, preto si hovoril, toto je moja žena, toto je moja žena. No, prepáč. Takže tam ostaneš? A myslíš, že ťa bude pozícia asi centky naplňať? Ja viem, že ty si myslíš, že môj životopis písali veveričky. Zatiaľ, čo tebe lásku k informačným technológiám, zostal sa mlčíš. Ja neviem, Budem Bude ma naplňať? Neviem. Neviem, maybe. Dúfam, že hej. Prečo dúfáš? Pretože chcem. aby bola moja, že Samozrejme, nie nejakým romantickým vzťahom s Tomasom fucking Edisonom, či ako sa volá. Možno mám napomňa romantický vzťah s tebou. Hm. Nepokojne možná. Pretože som sympatický mladý. Som tvoj muž a ty si moja malá a milujúca manželka. Ja som hrozná manželka. Mm. Kedy sme mali naposledy sex? No, no. Čo v živote sme vlastne uspravili? Olá, Metiaxo, e Stalky. Pode. Não talvez. Tá Temos sensações Mas dispares. A sensação que eles ensinavam assim. Me fala se não vai ser lá. Deve ser pensado. Ela não tá. Prestando. Transcurgindo a noite. umývačku a keď sa vrátim, myslím, že by sme sa mali pokúsiť o súlož. Hej, hej, to už nie je dobré. Ale vlastne asi predtým budem potrebovať sandwich. Hej, ja tiež.